вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці пачатак лета у беларусі як пачатак часу краявідаў натуральна по-свойму цікавы і краявід зімовы веснавы і восеньскі але менавіта летні больш зменлівы І вось ужо тая рачулка, якую год таму было відаць за вунтым узгоркам, сёлета надзейна схаваная новай лістотай і новым кустоўем. А старыя калгасныя хлявы, што бялелі на ўзлеску, леглі ў траву, прапалі. Затое паднавілася, пасвятлела капліца паза мінулага стагоддзя цёмную руіну, якой летась нельга было разгледзець з дарогі. І ўсё навокал ужо не так, усё па-іншаму у адрозненне ад іншае пары лета штогод паказвае нам у тых самых мясцінах зусім іншыя беларускія краявіды. Праўда, ёсць сярод іх і хрэстаматыйныя самыя самыя. Як да прыкладу краявід са старой грушай на высокім беразе дняпра, з якой пачынаюцца знакамітыя караткевічавы каласы пад сярпом тваім, памятаеце. Груша цвіла апошні год. Усе галіны яе ўсе вялікія расохі да апошняга пруціка былі ўсыпаны бурным бела-ружовым цветам. І была яна такая магутная і свежая, так утрапёна спрачаліся яе ружовым раі пчолы, што здавалася, не будзе яе зводу і не будзе канца. І аднак надышла яе апошняя часіна. Дняпро падбіраўся да яе з пакваля патроху як разбойнік. У вечным сваім імкненні скрышыць правы бераг, ён падступаў у палавені зусім блізка да яго, руйнаваў адхоны. Потым адступаў да наступнай вясны, і трава літасці васпяшалася залячыць раны, нанесеныя дняпром. А ён вяртаўся зноў. Дзе руйнаваў, дзе падмываў і з часам абкружыў грушу амаль з усіх бакоў гэтая самая груша ёсць і ў іншым караткевічавым творы гімне под назваю беларуская песня тут аўтар грушу ў кветені над дзедаўскім садам параўноўвае з самой беларусяй старую грушу владимир караткевич пісаў з рэальнага дрэва ў вёсцы азярышча под рагачовам у самім рагачове пісьменнік шмат працаваў над сваімі раманамі мой калега зміцер бартосік апантаны пошукам забытых адрасоў беларускай культуры адправіўся да той самай незвычайнай грушы на стромым дняпроўскім беразе напэўна я ніколі б не даведаўся пра гэты дом нумар 59 на вуліцы чкалава ў рагачове калі б не пачутае ў размове імя імя пісьменніка дзякуючы якому колькі пакаленняў адкрывалі наноў сваю беларусь У сам рагачоў мяне занесла са школьнымі канцэртамі. Натхнёны цёплым прыёмам, які мне наладзілі старшакляснікі мясцовай гімназіі, я не стамляўся дзяліцца аптымізмам адносна нашай будучыні з арганізатарамі імпрэзы. Які ў рагачове разумныя дзеці, Вось што значыць гараджане. А што ты хочаш ад дзяцей, калі па суседству караткевіч свае каласы пісаў? Дзе? Ды ў доме завунь тым рогам. і каласы і нельга забыць і дзікае паляванне і ладзю роспачы і шмат чаго яшчэ. Перад наведаннем гэтага дому, каб крыху паднавіць свае веды, мы зайшлі ў ругачоўскі музей да гісторыка Александра Рыкунова. Когда было восстанне касацякаяновска, тут месты памешчык, Томаш Грыневіч собрал себе команду инсургентов, пытался воевать против царских войск, но ну, его солдаты и крестьяне, которые не поддерживали это восстание, расстреляли в районе нашей церкви. Причем, когда расстреляли, и все на могиле прошел батальон солдат, чтобы даже места не оставалось. Говорят, что стоял раньше крыш тут вот на кладбище большой его память. Кто-то поставил потом с лошадков. Так вот, Владимир Короткевич считал этого Томаша Шахриневича своим предком непосредственным по женской линии. Потому что мать его, фамилия была Гринкевич. души. Они тянули род именно от этого Гриневича. Ну, поскольку тут жил его дядька, он, кстати, юрист был, довольно известный в Рогачеве, то частенько короткие сюда наезжал. Гэты дом позірк мінака вылучае адразу драўляны высачэзны гарадскі асабняк з парадным уваходам. Нам адчыніў спадар гадоў 50, які, мяркуючы па твары, пражыў няпростае жыццё. Як аказалася, гэта стрыечны брат пісьменніка Грынкевіч Сергей. Понимаете, здесь дело такое вот не воспринимаешь э, человека талантливого или родственника какой-то свояк ну и все ну а потом выясняется что это бог знает кто это. Он точно такой же человек, как любой, как мы. Пойдем в дом, я покажу. Туда, где мог заходить только один Короткевич и Спаниель Альма. Но никто из нас. И там, в общем-то, все написано. Уявіце сабе вялізны светлы пакой са столлю пад чатыры метры, дзе з мэблі толькі стол, крэсла і ложак калі сесці за караткевічава рабочае месца насупраць аднаго з вялікіх вокнаў дык увагу можа адцягнуць толькі неба панад бэзам што расце каля вакна этот стол это он купіў здесь он стаяў і сидел здесь я обычно пісаў і вот двери эти обычно закрыты і только могла сучонка альма заходить никто из нас нет Ну, вот здесь стоял круглый такой стол, и он ага. на нем писал. Ну, однажды приезжает у него в Испании, по-моему, «Нельзя забыть» вышла книга. И вот ему оплатили 3,50. А человек это был далеко не сентиментальный. Он приезжает сюда, чуть не плачет. Говорит, ребята, вы бы мне не платили ничего. А Союз писателей получил тогда 90 тысяч. Это большие деньги. Ну зачем же издеваться так? в самом деле. Слухаючы караткевічава братана, я быў вельмі ўдзячны яму за тое, што гэты адрас забыты. Тут няма ніякага намёку на хатні музей ні портрета пісьменніка на сцяне, ні ягонай кніжкі на стале. Для Сергея Грынкевіча падалося мне, Владзімир Караткевіч так і застаўся менскім сваяком, які даўно не прыязджае што-небудзь папісаць народнай мове. Дякуючы гэтаму у пакоі пануе дзіўная атмасфера прысутнасці таго, хто не дазваляў уваходзіць сюды падчас працы шпалеры якія не мяняліся з тых часоў назаўжды ўвабралі ў сябе пах беламор каналу які паліўся тут без меры я нават адчуў пасля хвіліны знаходжання ў пакоі вельмі выразны дыскамфорт і справа не ў тытуню а сад аддзяляў дом ад дняпра вельмі шырокага ў гэтым месцы і вельмі пустога. Дно дняпра хавала шмат цікавага. Дзядзька, напрыклад, паліў печ мораным дубам. паспяхова выцягваў дубовыя падводныя палі з моста, які калісь навёў Наполеон. Андрэй любіў сухадол такі ціхі і павольны. Любіў дзедаўскія тры клёны і таполю, што абапіраліся на дах любіў вулкі, зарослыя рамонкамі, адвечны выпас гусянят, любіў клады над днепрускім адхонам. Увесь сухадол быў такі, прыдатны хутчэй да таго, каб дажываць, чым жыць. Сухадол гэта ў краткевічавым рамане псеўдонім рагачова. Спадар Сергей згадзіўся праводзіць нас уверх па дняпры да вёскі азярышча вёскі з якой і пачынаецца гісторыя галоўнага героя каласоў пад сярпом тваім по дарозе спадар грынкевич узгадываў брата да, э, кстати вот здесь вот с каратвечем цель был едем на лодке вот он э, сидит на носу руки вот так э, в воде и тут на тебя проскакивает утопленница уже э, до того разложилась тот это руки поднимает. Дядька, что мне делать? Ну, ладно. Ну, мы эту утопленницу к берегу меня отправляют. А тот это не знает, что с руками с этими делать. Вот в воде ж были. Чытаючы кнігі, мы заўжды міжволі малюем у сваім уяўленні мясціны, што апісвае аўтар. Цікава, колькі такіх імгненных малюнкаў было народжана беларусамі падчас чытання каласоў. Не памылюся, калі скажу мільёны, бо чыталі дзякую школьнай праграме усе. Мой малюнак быў не з горшых але рэальная карціна той стромы дзе ў далёкім 1963 адцвітала караткевічава груша пераўзыходзіла фантазію у сённяшняй перадачы зміцер бартосік распавядае пра хрэстаматыйны краявід які ўсе памятаюць з раману уладзіміра караткевіча каласы пад сярпом тваім пра старую грушу на дняпроўскай строме у дзеля паўнаты адчуванняў мой калега сустрэўся з людзьмі якія ведалі пісьменніка і ў якіх паводле адной тэорыі ён працягвае жыць датуль дакуль жывыя яны прынамсі ўражвае голас ягонага стрыячнага брата які ні з якім іншым нельга пераблытаць менавіта такі самы вельмі грудны і адначасова рэскаваты голас быў у самога владимира караткевича аднак вернемся да краявіду апісваць які магчыма і няўдзячная але надта ж жаданая справа бо ні ў якой іншай справе роднае слово не пачуваецца і не раскрываецца гэтак поўна і з задавальненнем зміцер бартосік працягвае уявіце сябе на высокім беразе агромністага круглага возера пакручастыя парослыя лесам берагі якога плаўна знікаюць за даляглядам а пасярэдзіне возера круглы лугавы востраў. Дык возера гэта дняпро, а востраў ягоны супрацьлеглы бераг. Рэдка пабачыш такі дасканалы выгін ракі. Любавацца дняпром тут не стамляешся быццам перад табою мора. Прычым мы прыехалі ў дзень, а што тут робіцца на золку. Дняпро цячэ між высокіх берагоў спакойна і ўпэўнена. Вымываючы з-пад адхонаў пясок, адкрываючы часам для вачэй чалавечых тое, што сам жа раней схаваў ад іх. Наздраватыя вапнякі, чырвоныя з вілёвым адценнем пліткі жалезняку і векавечныя варажскіх часоў дубы. Яны чорныя як косць, гэтыя мураныя дубы, як абгарэлая чорная косць. І калі бачыш на водмелі напаўзанесенае пяском мокрае бервяно, адразу становіцца зразумела, адкуль узяў народ паданне аб волатах, што спяць засыпаныя жвірам і заплеценыя травой. Спяць, пакуль не прыйдзе час вялікай бяды пакуль іх не пакліча народ едзеш домой адкрый кагось сразу напішы внизу под я там был дело в том что іх падмывает каждый год адмывает где-то тут и бани стояли, бани и плыли. И вот смотри, сколько тут озерищенцы не гадят, вон, так оно все смывая постепенно. Тут не застаивается свалка, а стараются, видишь, Народу у А вот там, это они на задницах катаются уже стабильно. Груши няма. Рака змыла яе праз год як і меркаваў караткевіч. А яшчэ ў азярышчы жыве вельмі прыгожая пара. Стары бакеншчык Васіль Масімович, больш падобны на класічнага боцмана, са сваёю старою, ля самага дняпроўскага берага. Што я пра яго магу спомніць, то прыязджаў кой калі. Я на кіно сутерапілі людзей. А я работаў бакеншчыкам, фонарі паліў яці. Ну вот утром я втаю фонарі, я іду паліць на днепар Они сфотографировались меня, Тузака. Потом на лодке выезжали, мы поднимали дубы большие такие в берегу. А кино то я даже не пройдел, где не годили. И он шутливый такой хлопец вообще был, веселый, совестный. А зараз Бакину уже не пойдете? Да не, ничего, заглохло. И поломали столбы, и все, ничего нет. А што ён любіў паесці? знаете, картошку и кишвир. Ну, сядешь кусочек пожаришь, это не того, яичко. А потом кишвир, это вот поставишь этому кушани два на стол, они его кружками попьют хлопцы. Э, Если выпить, так свою эту, самодельную, эту, самогон. Вот это я вот первое. А эту магазинную? А не, не уважал вообще. Вот это сколько и он приходилось, так он обычно, у нас это было из яблочного соку, чистый яблочный сок, и вот я ну, перебража сделали, так она и запах яблоковый вкусная такая запах. Ну так вот это и он всегда уважал. які гэта напэўна быў рай вырвацца ад менскіх сабутэльнікаў і стукачоў сюды да гэтых людзей ездзіць разам са старым васілём па дняпры запаліваць над вечаровай ракою керасінавыя бакены піць тутэйшы кальвадос і не бачыць навокал прыкметаў савецкай цывілізацыі бо куды тут не зірні паўсюль краявіды што былі і 100 і 300 гадоў томуу сам пра тое не ведаючы я ўжо бачыў гэты краявід на экране і вы таксама бачылі у фільме рубінчыка дзікае паляванне караля стаха бадай самыя ўдалыя і запамінальныя кадры тае карціны кажа сын васіля максімавіча міколай кірэйшын маці яго выкладала ў свой час у збарове і там над дняпром гора вялікая там раднікі ёсць і на эту гару ездзілі так паглядзець заліўныя лугі а там под кисцяні туды разліваецца такі большы абшар лугом. І калі туман высцілаецца вечарам, то пад 80, то он так мелка над лугам і нізка сцелецца. І калі коні там от пасліся, то что это уразило Короткевича, что вот бежить кони такое видовище, что он как бы не по земле бежит, а летить, потому что низ схован в тумане. Так он мне тогда говорит, идея зародилась снять эпизоды короля Стаха. гады мінулі. Шмат я разгубіў і шмат я страціў на шляхах сваіх. Сябры забылі, вершы падманулі. І ўсё часцей я ўспамінаў чамусьці лёд зімародка над ракой начную, бяссонныя шаломы круганоў, дубы часоў варажскіх у размывах пустынных берагоў, лістоты шум, бязгучныя крывавыя зарніцы і неадольны кліч маёй зямлі. О мой народ! даруй дурному сыну, што кінуў дом бацькоў дзеля карыта, з якога еў са свіннямі свой хлеб. Я больш не мог, я кінуў камяніцы. О як спяшаюцца ў дарогу ногі, які павольны бег у цягніка, як незваротна бы склепсітары рымскай пясок сцякае з хісткіх колаў воза. Вось дзядзька ў дом расце быў снах дзяцінства. Спускаецца як дараванне вечар. Калі будзеце ў рагачове, зайдзеце ў прыватную, вельмі утульную кавярню стары горад. Гаспадыня кавярні спадарня надзея вас напоіць адмысловай кавай. А яшчэ прамоўце прозвішча караткевіч. Добрый человек, такие эмоциональный. Меня поражало, как он всегда вот любил на Днепре, на этой круче смотреть на тот вот далекий горизонт, заливной луг. Я хоть и была вот маленькая, но как-то вот это бросалось в глаза. Для меня это было, это моя жизнь, это каждый день земля. Поэтому я ходила и смотрела на тот горизонт. А когда я видела, что этот человек, который вот, это же писатель приехал, Добацкий, и он так глядит на все это, то, знаете, как-то я по другими глазами уже смотрела, чувствовалась это вот в нем, вот эта любовь вот к этой вот природе, вот к этой. Ну, а так як смяшыў там э, язык с одного языка переходил на польский на украинский на белорусский так это это интересно же было людям с ним общаться <laughs> ты еще помню когда папа сказал так это же писатель який писатель кем так же политик с нами на белорусском разговаривает там и смешить нас там все ну, просты был человек змейтер бартосик распавядал про свою поездку в рогачоў до да караткевичевых краявидов у Зміцер бартосік кажа, што рэальны краявід пераўзыходзіць тыя, што малююцца ва ўяўленні, калі чытаеш кнігу. У чым тут прычына у тым, што краявід кепска выпісаны аўтарам ці ў тым, што слабое ўяўленне мае чытач. На маю думку у тым, што рэальны краявід увесь час змяняецца і кожны год выглядае па-іншаму, асабліва ўлетку. Вось жа няма той старой караткевічавай грушы, але з'явіліся іншыя акцэнты зусім не абавязкова прыгожыя, як тая звалка, што прыцягнула ўвагу рагачоўскага гісторыка, якую ўпарта змывае дняпроўская вада. Або тое, пра што казаў брат пісьменніка, як азярышчанскія людзі ўпадабалі з'язджаць з дняпроўскай стромы на задах. Прычым упадабалі яны гэты занятак гадоў 300 назад, Чаму і патрапілі з гэтай таксама нагоды ў кнігі слыннага гістарычнага раманіста. Іншым акцэнтам можа быць і тая выспа, якой выглядае сёння процілеглы бераг Дняпра і якая за караткевічам магла так не выглядаць, бо увагу прыцягвала нешта іншае. Да прыкладу, неабсяжная касмічная прастора, што не ахопліваецца паглядам. І хто ведае, колькіх аўтараў натхніла на вершы ці прозу, гэтая дняпроўская строма, з якой так хорашан пазіраць у далечыню. Кожнага разу іншае.